บุ๊กทูสิบเก้าสมบิลันเบลัสในห้องครัวาสิบเก้คุณมีห้องครัวใหม่ ใช่ไหมคะ Apakah kamu mempunyai dapur baru? วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ Apa yang akan kamu masak hari ini? คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร Apa kamu memasak dengan listrik atau dengan gas? ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะ Bolehkah saya memotong bawang bombay? ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ Bolehkah saya mengupas kentang? ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ Bolehkah saya mencuci daun salad? แก้วน้ำอยู่ที่ไหน ดีมานาเกลัสเกลัสจานชามอยู่ที่ไหนดีมานาปีริงดันเกลัสช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหนดีมานาเซนดอกการ์ปุคุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ Apa kamu punya pembuka kaleng? คุณมีที่เปิดขวดไหมคะ Apa kamu punya pembuka botol? คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ Apa kamu punya pembuka penutup gabus? คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ Apa kamu memasak sop dengan panci ini? คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ Apa kamu memasak ikan dengan wajan ini? คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ Apa kamu memanggang sayuran di panggangan ini? ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ Saya menata meja นี่คือมีดซ่อม และช้อน Ini adalah pisau, garpu dan sendok นี่คือแก้วน้ำจาน และกระดาษเช็ดปาก Ini adalah gelas, piring, dan serbet.